Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Venie, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena Sancte Laetitiae, O Maria. Salve Deicus, humani generis, salve Virgo, digni orceteris, teris, que virgines omnes transgrederis, et altivus sedes in superis, o Maria.